Quick and Snow Show. Hello, Snow đây các bạn. Các bạn nhìn Snow xem ngày hôm nay có gì khác không? À mà quên, các bạn là thính giả thì làm sao mà nhìn thấy Snow được nhỉ? Tôi ngồi ngay đây mà không có nhận ra Snow đâu. Chỉ thấy cạnh mình là một con to vò khổng lồ mà thôi Này, Quyết có biết có bao nhiêu người ao ước có cặp kính to vò hàng hiệu như của tôi không hả? Mà Quyết keo kia kia không chịu đầu tư một cặp kính dâm mà đeo vào Mùa hè thì nắng chói rất hại mắt đấy Tôi có kính đây rồi Nhìn đi Anh em trông giống James Bond <laughs> Tôi chẳng thấy James Bond đâu Chỉ thấy trước mặt mình là một con nhện to tổ trạng Snow nhìn lại đi nhá Bảo là kính của tôi không được xịn như của Snow thì tôi công nhận Chứ bảo đây giống nhện là không được đâu nhá đó là sự thật Quyết ạ. Và nếu Quyết đeo cặp kính lỗi mốt này mà đi cùng với tôi ra ngoài đường thì tôi sẽ rất chi là ngượng đấy có biết không? Được thôi, đang có hai vé thưởng đi Hồng Kông tháng 7 đang lăn tăn không biết rủ Snow to vò hay là Lan ỉn đi cùng. Không ngờ câu trả lời lại đến với tôi dễ dàng đến thế. Tôi sẽ đeo cặp kính nhận độc này và đi Hồng Kông nghỉ hè cùng với Lan ỉn. Này, Lan ỉn để làm sao tôi với Quyết như tôi được? Muộn rồi Snow ạ. À Ừ, đúng là tào vào nuôi con nhện đến khi nó lớn nó rủ nhau đi. Tôi biết là sau bao nhiêu năm kèm cặp nâng đỡ quýt kia thì rồi cũng có ngày hắn đối xử với Snow như vậy thôi. Anyway, đâu cứ phải đi nghỉ ở nước ngoài mới gọi là một kỳ nghỉ hè đáng nhớ nhở? Có biết bao kỷ niệm mùa hè ở chốn quê mà chẳng bao giờ ta có thể quên được. Chẳng biết từ bao giờ mùa hè đã đến nữa, mùa hạ là nơi chôn giấu bao kỷ niệm tuổi thơ của lũ trẻ chúng tôi. Cái nắng oi ả gay gắt của hè làm cháy cả làn da bánh mật của lũ trẻ con như chúng tôi mỗi khi đi học về rủ nhau đi chơi. Mùa hè là cái mùa mà người dân quê tôi mệt phờ vì thu hoạch vải thiều Nhưng ai nấy đều rất vui, đặc biệt là bọn trẻ con vì có tiền để riêng mà lại Sao nhớ quá cái ngày mấy đứa trời mưa to sấm chớp đùng đùng Khoác vải mưa ra nhặt từng quả gai rụng Rồi lại tranh nhau nhặt cuối cùng Thì đứa nào đứa ấy ướt như chuột và rét run cầm cập Ôi nhớ quá, thế mà bây giờ mỗi đứa đã đi theo con đường riêng của mình Ít gặp nhau hơn và có những đứa mà có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa anh Quyết và chị Snow thân mến, chắc anh chị cũng có những người bạn thân từ thời tuổi thơ mình chứ. Bạn bè là một phần cuộc sống của chúng ta, khi vui khi buồn, là một món quà mà thượng đế ban cho mỗi người nên nó thật quý giá. Em mong anh chị giúp em gửi ca khúc I Love You This Bit của Scotty McCreery gửi cho các bạn em với lời nhắn là chúng mình mãi mãi là bạn tốt của nhau nhé. Em là Thùy, sinh viên năm thứ hai khoa giáo dục đặc biệt ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Địa chỉ email nguyễn thủy chấm một gmail com know I'm still young. But I know how I feel. I might not have too much experience. But I know when love is real. By the way, my heart starts pounding when I look into your eyes. I might look a little silly standing with my arms stretched open wide. I love you this big. Eyes have never seen this big. No one's ever dreamed this big. And I'll spend the rest of my life Painting what words cannot describe, but I'll try. I love you this big. I love you to the moon and back. I love you all the time. Deeper than the ocean higher than the pines. Cause girl, you do something to me. Deep down in my heart. I know I look a little crazy. Standing with my arms stretched all apart. I love you this big eyes have never seen this big. No one's ever dreamed this big. And I'll spend the rest of my life explaining what words cannot describe, but I'll try. I love you this big, so much bigger than I ever dreamed. I could, I would. I love you this big. Oh, eyes have never seen this big. No one's ever dreamed this big. And I'll spend the rest of my life explaining what words cannot describe, but I'll try. I love you this big. ever seen. this me. No one's ever dreamed. this me. And I'll spend the rest of my life explaining. Các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. Email của Nguyễn Văn Lượng số điện thoại 0167 452 1832 ở địa chỉ email hoa hướng dương 1442000a@gmail.com gửi Nguyễn Thị Lan ở địa chỉ email changeletslove2001a@yahoo.com là anh không tốt, anh không hiểu em, mà nói đúng hơn là anh không hiểu phụ nữ. Anh chỉ làm những gì mà anh cho rằng có thể nó sẽ khiến người khác hạnh phúc, mà không thể biết liệu họ có thực sự vui hay không, hay chỉ làm cho họ khó xử mà thôi. Có đôi khi hứng lên, anh đạp nửa vòng thành phố đến nhà em và rồi gọi cửa thì được biết là em không có nhà. Anh vẫn giữ cái cách hành xử mà trước đây anh vẫn làm với lũ bạn, tập kích bất ngờ chỉ để chúng nó vui và phân nửa những lần như thế anh phải quay về mà chẳng gặp được ai. Anh thật ngốc phải không em? Xin lỗi em vì chàng ngốc không biết em sẽ ra sao mỗi khi anh làm vậy. Anh chỉ muốn làm cho em vui mà thôi. Là anh đã vô tâm quá chăng? Hay chỉ vì anh không biết làm thế nào với tình cảm của mình? Có đôi khi đứng trước cửa nhà em mà anh không dám gọi đành lững thững đạp xe về trong mưa. Anh không biết mình đã làm thế bao nhiêu lần để rồi cuối cùng thì chính anh đã từ bỏ. Cho đến ngày hôm qua, khi quay lại, anh biết rằng thực ra cơ hội của mình chưa hề bị khép lại. Anh không phải là người hoàn hảo, nhưng hãy cho anh thời gian để anh có thể chở che và yêu thương. Hãy chờ anh em nhé. Và xin nhờ anh chị gửi dùm em ca khúc I See You của Leon Lewis cùng với lời nhắn nếu như em là ngày hôm qua thì em cũng chính là ngày mai của anh. Cảm ơn anh chị rất nhiều. that this dream never of your picture. Now I give my whole to you. I surrender. I pray in my heart that this world never. here. mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Này Snow, hmm? có người cho rằng yêu mà không dám nói thật là dở hơi, nhưng có người lại thấy nó rất là lãng mạn. Vậy ý kiến của Snow ra sao? Tôi thấy yêu mà không dám nói thì chẳng khác gì việc có hàng hiệu mà không dám trưng. Thật là phí phạm, phí phạm. Nghĩa là Nghĩa là thà không yêu ai và không ai yêu như Quyết còn hơn Có người yêu tôi đấy chứ Có đúng một người nhưng mà tình yêu người đó dành cho Quyết đã chết từ cách đây 10 phút khi Quyết nói sẽ không cho người đi Hồng Kông cùng Thật vậy sao? Sao nữa Thôi chịu khó đọc thư này đi rồi tôi sẽ xử phúc thẩm lại vụ này nhá Đọc cho nó tình cảm vào Lại một tình yêu không dám nói đấy tớ và cậu quen nhau chẳng phải vì quen biết hay sự gặp mặt tình cờ. Chỉ vì câu nói tớ còn ế dài dài à mà con bạn thân rúi cho tớ số của cậu. Tớ nhắn tin, cậu trả lời, vậy là quen nhau. Rồi thi cử, bẵng đi một thời gian, tớ và cậu dường như mất liên lạc với nhau. Nhưng rồi do duyên số, có thể nói vậy không nhỉ? Tớ gặp lại cậu trong một lần tham gia tình nguyện. Từ đó mình liên lạc với nhau nhiều hơn, cậu tâm sự nhiều hơn với tớ và tự bao giờ cái thùng rác tớ đã bắt đầu có tình cảm với chủ nhân của nó. Vui biết bao lần tớ đưa cậu đi dọc đường bưởi mua xương rồng rồi đạp xe dọc hồ Tây. Những hôm đưa cậu về phòng trọ hai đứa giành giật nhau. Cậu về đi muộn rồi đấy. Tình yêu ở nhà đang gọi kìa. Không cậu vào trước đi rồi tớ về. Và cho đến tận bây giờ, tớ vẫn được nhìn thấy bóng dáng cậu khuất sau khung cửa. Những giây phút ấy, tớ đã thấy màu hồng của cuộc sống. Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy. Cuộc sống không phải chỉ màu hồng, nó gồm nhiều gam màu tương phản không hiểu vì lý do, gia đình như cậu nói hay tại sự vô tâm của tớ mà cậu xin rút khỏi nhóm. Tớ vẫn nghĩ là do tớ nhiều hơn, tại sự vô tâm của tớ. Hôm đó đội mình hoạt động có cả bạn cậu đến chơi mà. Tớ có đi cùng một bạn nữ trong nhóm, rồi thì ra sân chắc cậu nghe mọi người kể nhiều về việc ghép đôi giữa tớ và bạn ấy, nhưng cậu đâu biết rằng trong tim tớ chỉ có chỗ cho cậu mà thôi. Sự vô tình đã cắt đứt sợi dây liên hệ giữa hai chúng ta. Cậu không ở trong đội, tớ chẳng thể gặp cậu thường xuyên được nữa. Nhiều lúc tớ ghét cái di động và máy tính vô cùng nó giúp tớ trò chuyện cùng cậu đấy, nhưng dường như làm khoảng cách giữa hai đứa như xa thêm. Tớ chỉ muốn quăng chiếc điện thoại để đi đến bên cậu. Trường tớ cũng chỉ cách trường cậu vài trăm mét, nhưng trái tim thỏ đế, tớ không đủ tự tin cùng một lý do để qua gặp cậu. Lấy hết can đảm, có lần tớ gọi cho cậu thì cậu bảo giờ chưa rồi phải nghỉ ngơi chứ, lại nắng nữa để chiều đi. Thế là thôi, tớ chỉ muốn gặp mình cậu thôi à. Chiều sang gặp bạn bè cậu lại ngại giống như lần hai đứa đi bờ hồ, tớ không muốn. Tuần trước tớ ôn thi gọi cho cậu, Cậu bảo phải chuẩn bị đồ với anh Hay Tuần tới ôn thi môn cuối đã cố không liên lạc Không nghĩ đến cậu để lao vào thi cử Nhưng mà sao vẫn không thể tập trung được Rồi thì cậu nhắn tin hỏi thăm tớ Cậu có biết tớ vui thế nào không khi nhận được tin nhắn đó Dường như những cố gắng không liên lạc với cậu cả tuần Chỉ là vì mục đích này thôi Và tớ đã lên kế hoạch cuối tuần thi xong sẽ rủ cậu đi chơi Thi xong tớ không buồn vì không làm được bài mà vì cậu lại có hẹn Không thể đi cùng tớ được Ừ tớ là kẻ đến sau mà Không trách cậu được Hôm đó tớ lang thang trên các con đường Hà Nội, tự kỷ một mình qua những kỷ niệm xưa. Tớ tự hỏi tớ ở đâu trong lòng cậu, nếu cậu cũng như tớ thì có lẽ đã khác. Nhưng có lẽ tớ chỉ là một người bình thường như bao người khác trong mắt cậu, một cái thùng rác chỉ là để quẳng đi những điều không cần thiết, chứ có ai muốn cặp kè bên nó đâu. Cậu biết tớ thích cậu, nhưng cậu lẩn tránh tớ hoài. Tình cảm đâu thể đem nhường cho người khác được chứ. Tớ buồn lắm, nhưng tớ không khóc đâu Tớ đã tự hứa với lòng mình như vậy từ sau chuyện của ba mẹ tớ Nhưng nó chảy thành dòng vào trong Đau xót lắm, cậu biết không? Anh chị thân, em viết những dòng này trong lúc tâm trạng đang rối bời Có phải cảm giác khi đau khổ vì một người là thế sao? Em không biết phải làm gì lúc này anh chị à Đầu óc em trống rỗng Tuần này em về quê, phải rất lâu nữa mới gặp lại bạn ấy Khi bạn ấy nghe được những dòng này thì em đã rời xa Hà Nội rồi Xa mặt thì cách lòng Em có quá tự ti không vậy? Mong anh chị gửi tặng bạn ấy một ca khúc do Boa trình bày, ca khúc Winter Love. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Ký tên ngày hôm qua. 溢れてはまた mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Email của Bùi Thị Diệu Linh, số điện thoại 0946 008 951, địa chỉ ngôi sao gạch dưới xanh gạch dưới dn a yahoo.com gửi anh Hưng. Em trẻ con, đối với em cuộc sống này toàn màu hồng, cuộc đời thật tốt với em, ba má thương yêu em, em trai cũng quý em những người bạn tuyệt vời anh đến làm cuộc đời em thú vị hơn Cùng Anh ngồi ngắm mặt biển lấp lánh ánh trăng trăng 15 tròn và sáng cảm nhận từng hạt cát mịn len qua kẽ chân cùng nghe nhạc rồi lại đố anh bài gì em thích cái cách anh đứng bên cạnh em luôn quan tâm đến em thậm chí hiểu được những gì em chưa nói ra dường như không ai hiểu em cho đến khi anh biết em dường như không ai yêu em cho đến khi anh yêu em dường như không ai chạm vào em như cái cách anh chạm vào em anh à không ai, không một ai như thế cho đến khi anh đến bên em. Mãi bên anh để được cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em và để được quan tâm đến anh như anh đã chăm sóc cho em. Cùng với ca khúc You Belong With Me của Taylor Swift. You're on the your girlfriend, she's upset She's going off about something that you said Cause she doesn't get your humor like I do I'm in the room, it's a typical Tuesday night I'm listening to the kind of music she doesn't like And she'll never know your story looking for has been here the whole time. If you could see that I'm the one who understands you, been here all along, so why can't you see? You belong with me. You belong with me. Walking the streets with you in your worn-out jeans, I can't help thinking this is how it ought to. And on a park bench, thinking to myself, hey, isn't this easy? And you've got a smile that could light up this whole town. I haven't seen it in a while since she brought you down. You say you're mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. thư của Nguyễn Văn Dũng ở địa chỉ dũng2007a.gmail.com Anh chị thân, bốn đứa chúng em cùng ở ngoài Bắc vào thành phố Hồ Chí Minh học, cùng cảnh xa nhà và mỗi đứa có những ước mơ hoài bão khác nhau, cùng nhau tâm sự, kể cho nhau nghe, chung cảnh khổ của thời sinh viên, những buổi trưa mất điện ngồi ăn cơm mà mồ hôi rơi xuống chan cả cơm, những ngày cả phòng túm lại tổ chức sinh nhật cho từng thằng trong phòng. Những kỷ niệm đó em sẽ không thể nào quên. Thế rồi thời sinh viên nghèo khó nhưng thật vui cũng qua, nhưng chỉ có ba đứa được đi làm, còn thằng bạn mà bọn em coi như là em út trong phòng phải về quê chữa bệnh. Lần đầu tụi em cứ tưởng chỉ bị bệnh nhẹ thôi, nhưng sau đó mới biết là nó bị ung thư gan. Đau xót quá anh chị ạ. Lúc khỏe thằng em út của phòng béo tốt bao nhiêu thì khi bệnh nhìn nó tiểu tụy bấy nhiêu. Hôm sau Tết tụi em về chơi, ngủ với nó một đêm, nó ho suốt vì bị gan di căn lên phổi, không xót xa nào tả nổi. Anh chị hãy làm ơn gửi ca khúc Forever One của Halloween đến nó cùng với lời nhắn Long à, hãy yên nghỉ nhé. Giờ chắc em không còn phải đau đớn nữa phải không? Thứ lỗi cho bọn anh vì 49 ngày của em, bọn anh không về thăm em được. Cả bọn sẽ sống thay cả phần của em, giúp đỡ phần nào gia đình em để nơi xa kia em không cảm thấy buồn. by. Slowly it's passing by. tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. Email của Vũ Ngọc Lan, số điện thoại 0168 ở địa chỉ ngoclan kt 33 c 010 a com Sắp thi xong rồi, còn mỗi một môn nữa thôi. Thời gian này những kỳ trước là đang đếm từng ngày để về quê, tất bật trả sách dọn đồ mua quà cho bọn trẻ, nhảy lên xe buýt và nhà mình thẳng tiến. Tối chị gọi điện giọng nhẹ nhẹ, hè em không về à? Thấy nghẹn trong cổ họng, Bọn bạn háo hức về quê, chỉ còn một mình mình ở lại đây với một đống kế hoạch chưa biết triển khai ra sao. Cũng muốn về lắm, về một vài hôm thôi. Nhưng thứ bảy thi xong, chủ nhật có lịch phỏng vấn tình nguyện, thứ hai có hẹn với cậu bạn, thứ ba có lịch phỏng vấn xin việc, thứ tư đi học tiếng Anh. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, lớn rồi, phải biết mạnh mẽ để bước đi chứ. Dù đã mãi thiếu một người luôn dõi theo từng bước chân của ta. Dạo này mình có vẻ khá hơn nhiều rồi, đã bớt tranh trao vì những ngày xưa cũ nhưng vẫn duy trì cái thói quen tệ hại là hàng đêm lục tung ký ức để tìm lại hơi ấm của những yêu thương ấy. Hàng tuần vẫn đi thi ở nhà B, nơi có cái phòng nhỏ ở hành lang tầng 2. Đó là nơi ngày trước một tuần không dưới 3 lần chạy lên để hỏi xem mình có thư hay không, lại lầm lũi bước xuống cầu thang khi không có lá thư nào ghi tên mình và nhắn tin trách móc, em vẫn chưa nhận được thư. Sao lại thế nhỉ? Anh gửi từ tuần trước rồi cơ mà. Nhớ thật những ngày ấy, thoáng mỉm cười vì đã có những ngày đẹp như thế. Tất cả đã qua như một cơn gió, anh, giờ em ổn lắm, em đang cố gắng sống tốt và em nghĩ là em đang làm được. Ở nơi đó em mong anh hạnh phúc, em sẽ không đau đớn khi biết đã có người khác đi bên anh trong cuộc đời này nữa đâu. Nếu đó là một người yêu anh chân thành và biết cảm thông cho một người lính như anh thì em mừng cho anh. Em đã đi qua những ngày lạnh không anh, những ngày mưa không anh, không có lý do gì để em không thể đi qua những ngày nắng không có anh. Gửi tới anh ca khúc Score của Natalie Bruglia. find another way round, other way round, round the pain. Cause you've left me here in the middle of it. Said I'll work it out, I promise. I don't know how we got here. their scars. There's a place, there's a place that I'm heading, that I'm heading. Need to know, are you coming, are you coming there with me? Cause you're heading in the wrong direction, just as I need your protection. Maybe I should let you find your own way. mến, để được nghe lại những chương trình Quick Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Gió, tôi là gió, chỉ đơn giản bởi vì tôi đã yêu một người con gái tên là Lá. ho ho thế là tôi là Quick thì tôi phải yêu một người tên là Xì Lâu à? Quên đi nhá. Này này, tôi tôi nói Xì Lâu, Sờ chứ không phải là Snow nhá ngồi im đi để, để, để nghe đây đọc tiếp thư này Gió, tôi là gió Chỉ đơn giản bởi vì tôi đã yêu một người con gái tên là Lá Chỉ bởi vì cô ấy nói cô ấy cần một cái cây để cho cô ấy có thể gửi gắm cả đời Chỉ đơn giản vì gió là bạn của Lá mà thôi Người ta nói thời gian là liều thuốc thần tiên có thể chữa lành mọi vết thương Nhưng sao vết cắt trong tim tôi vẫn mãi thành vậy 4 năm đã đi qua, ngồi một mình nhớ lại những ngày tháng đã qua Gió lại tới lá, nhớ về câu hỏi lá hỏi gió mà tới tận ngày hôm nay gió vẫn chưa trả lời Vì sao gió yêu lá? Vì sao nhỉ? Có lẽ là ánh mắt biết cười của lá tình cờ khiến gió sao xuyến và mỗi lần đối diện với ánh mắt đó khiến gió như một kẻ ngu ngơ chỉ muốn tìm một cái gì đó để che giấu đi sự bối rối của mình. Sự ngốc nghếch, hậu đậu đến đáng yêu của lá mà mỗi lần gió nhìn thấy chỉ biết bật cười, muốn cốc đầu lá và nói rằng con bé ngốc nghếch. Tính cách bướng bỉnh khó chịu của lá nhiều khi khiến gió phải thốt lên rằng lá là một con cua dễ thương và, rồi gió thấy được đó là sự mạnh mẽ của lá. Rồi mỗi lần lá buồn lại đến tâm sự cùng gió, những lúc đó gió chỉ muốn mình là cái cây mà lá hằng mong. Gửi tới lá ca khúc got Must Have Spent a Little More Time on You của NSYNC với lời nhắn Gió hy vọng rằng lá sẽ nhớ tới gió mỗi khi lá buồn hay gặp khó khăn trong cuộc sống như lúc này chẳng hạn. Hạnh phúc lá nhé. Ừ, play bài đi Snow. Thế Quyết không đọc tên người gửi và người nhận à? thì gió gửi lá đấy còn gì nữa đen thật mà gió và lá thì chắc là phong và diệp này đừng tưởng cặp kính đen là đã thành thấy bói nhá giờ là email đi ok lê tiến quyết số điện thoại 01698800788 ở địa chỉ romeo d valentines a gmail com gửi chiếc lá 0944096866 địa chỉ thu thủy hanu 118 a yahoo com và đây là God Mad Hair Spell Live More Time On You của NSYNC. gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. thư của chup ở số điện thoại 0986 675 564. Chưa từng một lần đánh con, chưa từng một lần to tiếng, nhưng con vẫn không thể nói câu con yêu bố, không thể bố à, vì những gì con được chứng kiến từ khi bắt đầu biết nhận thức không đẹp như trong những câu chuyện cổ tích. Không thể nói con yêu bố, nhưng con vẫn nhớ tất cả những gì về bố. Nhớ những lúc ốm, bố thường ngồi bóp đầu đến khi con ngủ lúc nào không hay biết. Nhớ khi chân trái con đau mỗi lúc trở rời, bố lại đi pha rượu gấc cho con ngâm chân. Nhớ khi hai bố con cùng nấu cơm, cùng làm xích đu dưới gốc dâu ra trước nhà. Nhớ lúc bố dạy con biết cách xem một con gà trọi đẹp. Nhớ cả những câu chuyện mẹ kể về hồi con bé, rằng lúc nhỏ con chỉ ngủ với bố, con bị ốm nằm viện, bố đi làm xa về, con nhất định không cho bố đi. Ngày đứa con 3 tuổi nói, bố ơi bố đừng đi làm nữa, bố ở nhà với con. Bố đã ôm con thật chặt và không đi nữa thật nhưng tất cả những kỷ niệm đẹp ấy không làm con quên được những lời nói trầm trầm mà tưởng như ngàn vết cắt vào trái tim mẹ con con. Không thể quên những luật lệ vô lý, những cư xử độc đoán, những giọt nước mắt của mẹ, của các chị rơi mỗi lần bố chút cơn thịnh nộ. Phải chăng trong bố có hai con người? Có lẽ với bố, con là đứa con gái cứng đầu và cũng bất hiếu nhất, là đứa con gái từng gắn bó với bố nhất, có nhiều kỷ niệm đẹp với bố nhất, nhưng cũng là đứa duy nhất trong nhà dám chống lại bố một cách quyết liệt như đối với một người xa lạ. Bố à, cho con xin lỗi. Bố hãy tha thứ cho những gì con đã làm bố nhé. Con cũng sẽ tha thứ cho tất cả những nỗi buồn bố vô tình gây ra cho ngôi nhà nhỏ này. Nhân ngày của bố, con muốn gửi đến bố và cả gia đình mình sự bình yên và những tiếng cười, niềm hạnh phúc. Cùng với ca khúc Dance with My Father của Luther Ross I was a child Before life removed all the innocence My father would lift me high And dance with my mother and me And then spin me around till I fell asleep ran up the stairs, he would carry me. And I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never, ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. When I and my mother would disagree to get my way, I would run from her to him. he make me laugh just to comfort me. Yeah, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left a dollar under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me if I could steal one final glance, one final step, one final dance with him. I'd play a song that would never ever end, cause I'd love, love, love to dance with my father again. dancing outside her door. And I'd hear how my mother cried for him. I pray for her even more than me. I pray for her back the only man she loved. I know you don't do it usually, but dear Lord, she's dying to dance with my father again. Every night I fall asleep, and this is all I ever dream. God. Các bạn thân mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Quick and Snow Show. Này Quick, say đắm thì sẽ thấy tất cả những điều mà người yêu của mình nói và làm đều đúng không? <laughs> điều đó còn phụ thuộc vào việc mình có cặp kính xịn như thế này không cặp kính xịn này sẽ nhận ra trắng ra đen thôi thôi thôi quick vứt ngay cái cặp kính nhện độc rẻ tiền hỏng mắt ấy đi và quay về chuyên môn của chúng mình đi chuyên môn của chúng ta là gì là khóc theo những tâm sự ướt át hay là cố vui vẻ để đem lại những gam màu tươi sáng cho những mối tình tan vỡ đó cả hai Thư của một bạn ở số điện thoại 0943 388345, địa chỉ email công tử họ phùng gạch dưới tu a còng yahoo.com để em ở lại và giờ đây tôi ở lại để em tiếp tục đi Cuộc đời lắm lúc vẫn mãi loanh quanh nhưng cứ ngỡ mình đã ra đi thật xa. Đi hay ở chỉ là cách an ủi cho cái tâm bất chợt của mình. Tôi đã chưa từng nghĩ đến điều đó, chỉ đơn giản mong muốn ra đi. Nhưng nào biết cái sự ra đi đó bấy lâu nay chỉ là những bước chân quay lùi vào một khoảng không nào đó, chứ nào có bước ra khỏi được gì đâu. Em từng nói chỉ là muốn hay không muốn, chứ không phải có thể hay không có thể. Em chẳng bao giờ sai trong mắt tôi cả. Đúng vậy, ngày xưa tôi nghĩ mình có thể rời xa em, nhưng thực chất tôi có muốn rời xa em không hãy ở lại với tôi nếu có thể nhưng hãy mạnh dạn bước đi nếu điều đó làm cho em bình yên nếu như em có thể phá vỡ lời nguyền ấy hãy bước đi một cách nhẹ nhàng vào thế giới của riêng em thế giới không tồn tại một tôi của ảo ảnh của những điều vay mượn của những tối tăm lập lờ trong tình yêu nhưng những lúc còn lại một mình trong bóng tối của giấc mơ hàng đêm nếu em tìm sẽ gặp tôi nếu em khóc tôi sẽ ở đó để hứng chọn những kiêu hãnh của em vào lòng có thể điều tôi nói với em lúc này chỉ nhằm mục đích thay em để tôi tự nói với mình, nhưng cũng có thể đến một lúc nào đó trong góc tối của riêng em, em có thể nhặt lại từng lời này để gối đầu lên đó, tựa hồ gối đầu vào một chiếc gối hư không từ quá khứ. Cùng với ca khúc Don't Dream It's Over, Crowded House. It's freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead. Many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, hey now, don't dream. between us. We know they won't win. Now I'm towing my car. There's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof. In the paper today. Tales of war and advice, but you turn right over to the TV page. Hey now, hey now, don't dream it's over. Hey now, hey now, when the world comes in, they come, they come to build a wall between us. We know they won't win.